Uh, viņa 12, 13 gadu vecumā esot atteikusi uh, kāda uh, nu, augsta stāvoša amatpersonas uh, dēlam uh, kāzas, un tad par to viņu arī sodīja ar uh, nāvi, jā, izķērbjot uh, uh, kolizējā vai nu, kādā no amfiteātriem viņu un tad arī pēc tam eh, nogalinot. Tā kā eh, raugoties arī uz svēto Agnesi, eh, varam šodien paši lūgt sev žēlastību, spēt uzticīgi sekot Dievam savās ikdienas izvēlēs, un arī tad pavadīt šo raidījumu, kurā tad klausītāji mikrofons tiek dots tev, Eh, tu vari droši dalīties ar to, kā tev ir gājis šajā nedēļā, ko esi piedzīvojis, kā eh, Dievs ir, eh, kā tu esi piedzīvojis Dieva klātbūtni savā dzīvē, savā ikdienā, kas varbūt tev ir uzrunājis, kas nav uzrunājis, tad arī, ja tev ir kādi jautājumi, droši arī vari uzdot tos. Es labprāt arī tad šajā stundā palasīšu tālāk jūsu jautājumus par svētajiem rakstiem, kurus nepaspējām visus atbildēt iepriekšējā raidījumā. Paldies visiem, kuri iesaistījāties, paldies arī tiem, kuri turpinat iesaistīties. Tad droši varat zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī rakstiet ēpastu uz studijāt rml.lv ar prieku tad arī centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas tev ir, un labprāt uzklausīšu tad arī tavu pieredzi, tavu dalīšanos ar to, kā tev iet šobrīd. Jānim ir ļoti labs jautājums par to, kā cilvēki varēja izšķirt, kuras grāmatas ir dievi iedvesmotas un jāapkopo bībelē. Jā, tik tiešām tad eh, bībele ir tāds eh, vairāku grāmatu kopums, tāpēc arī to sauc par bībeli, kas eh, burtiski nozīmē bibliotēka grieķu valodā. Un attiecībā uz veco derību tur jau bija diezgan skaidrs tas kanons, jo kristieši tad pārņēma Nu jau tās izvēlētās grāmatas, kuras eh, jūdi bija izvēlējušies, arī bija šis tulkojums, septogintas tulkojums uz grieķu valodu, kur bija pārtulkotas tās eh, grāmatas, kuras mēs zinām šobrīd. Eh, jāsaka gan, ka kādā brīdī um, tajos pirmajos piecos, eh, sešos gadsimtos, kad tapa eh, svēto rakstu, eh, nu, teiksim, tas apkopojums tādu, kādu mēs pazīstam to šobrīd, tad arī jūdi redzot to, vai, teiksim, šīs jūda autoritātes rabīni redzot nu, to, ka arī kristieši atsaucās uz šiem vecās derības tekstiem, um, tad nolēma, ka viņi pārskatīs, jo kristieši tad lielākoties bija grieķiski runājoši un eh, lasīja šo septogintas tulkojumu, eh, kas bija tad, tad ebreju svētie raksti pārtulkot uz grieķu valodu. Eh, viņi nolēma, ka viņi par kanonu pieņems, un, un šo arī tad domu ir pārņēmuši reformācijas sekotāji pēc Mārtiņa Lutera, ka Vecajā derībā par kanoniskām tiek atzītas tās grāmatas, eh, kuras ir atrodamas arī ebreju valodā, eh, nevis tikai grieķu valodā. Tāpēc arī eh, ebrejiem un arī protestantiem ir par septiņām grāmatām mazāk nekā katoļiem. Piemēram, abas makabiešu grāmatas un tur vēl dažas jā, ar domu, ka nu, viņas ir tikai grieķu valodā katoļi paliek pie visa šī kanona. Savukārt, tad attiecībā uz jauno derību, nu ir tā, ka jā, kristieši pirmajos gadsimtos bija saņēmuši dažādas vēstules um, no Pāvila, no Pētera, Marks, Matejs, Lūkas, Jānis bija rakstījuši savām kopienām <clears throat> to, ko mēs pazīstam šodien kā evaņģēlijus, uh, <clears throat> arī tad, Lūkas bija aprakstījis arī pirmo kristiešu gaitas apustuļu darbos. Nu, Tolaik tie bija vienkārši teksti, ko šīs kopienas, kurām šie nu, autori bija rakstījuši, tad lasīja šos tekstus. Protams, ka tās arī dalījās ar šiem tekstiem ar citām kopienām, tās tika pavairotas, pārakstītas, un tad es tagad nepateikšu precīzi tos gadsimtus, bet dažus gadsimtus vēlāk, kad uh, radās šis jautājums, tik tiešām kuri no visiem tekstiem, jo bija arī nu, tie saucamie apokrifi, tādas dievbīgas, um, mm, nu, dievbīgi stāsti par Jēzus dzīvi, uh, kuri varbūt atspoguļo tā laika cilvēku mentalitāti, cilvēku uh, dievbību, bet uh, nu, kurus tad, uh, kuri paliek vienkārši kā tādi pamācoši stāsti, kuri nav uh, dievi iedvesmoti. Un tad tas, kā baznīcas tēvi, kā kopienas tad izvēlēja, bija tas, ka pirmkārt šie teksti tiek lietoti liturģijā, dažādās kopienās, tad arī tika izvērtēts tas, ka šie teksti atbilst tai baznīcas ticībai, kādā mēs ticam, un te mēs redzam šo tradīcijas nozīmi, ka tradīcija bija tā, kas palīdzēja izvēlēt uh, arī tad, eh, svēto rakstu kanonu, nevis otrādi. Un uh, mēs redzam, jā, ka nu, šo savstarpējo sadarbību uh, starp uh, šo dzīvo Dieva vārdu, kas turpina darboties baznīcā, svētā gara vadībā, caur baznīcas maģistēriju, un uh, tad arī jā, šis pielietojums liturģijā, tas, ka tas nav pretrunā ar baznīcas mācību, un uh, nu, tas viss ir bijis tāds svētā gara iedvesmots process, uh, un eh, nav noticis vienā brīdī. Un tad eh, vienkārši apkopojot, apkopojot, apkopojot, redzot, kas izkristalizējās tās grāmatas, eh, kuras lieto vairums kopienu savā liturģijā, un tad, tad jau arī beigās tika izvēlēts tas galīgais variants. Jāsaka gan, ka definitīvi tas kanons nav bijis apstiprināts ar kādu dogmu, līdz pat reformācijai. Tad, kad reformācijas laikā jau kristieši sāka atkal diskutēt par to, vai tiešām visas grāmatas ir iedvesmotas, vai varbūt kādas mums vajadzētu atmest. Tikai tad katoliskā baznīca izsludināja tādu dogmu, un mēs arī katehismā tad varam atrast uzskaitījumu. Lūk, šīs ir tās grāmatas, kuras ir iedvesmotas. Un, protams, ka arī uh, arī mēs varam lasīt šos apakrifus un, eh, un eh, arī gūt nu, iedvesmu no, eh, no tiem, no tā, kāda bija tā laika cilvēku dievbība, un tie mums arī kaut ko atklāja. Es tikai neatceros, ja nemaldos, tas bija Jēkabē evaņģēlīs vai kurš, kurš runā tādā divbīgā veidā par Marijas bezvainīgo ieņemšanu un arī par to, ka Marija paliek jaunava pēc uh, piedzimšanas. Un tad, eh, tas nav tāds varbūt dieva vārds, eh, iedvesmotais teksts, bet tas tāpat laikā parāda, ka jau to laiku cilvēki ticēja, ka Marija ir bijusi mūžam jaunava arī pēc uh, Jēzus dzimšanas, kas, kas ir interesanti. Tā kā tos arī, protams, mēs varam pārlasīt un no tiem iedvesmoties. Vai nesen tika izdota šī didahe, uh, 12 apustuļu mācība, uh, arī ļoti sens teksts, teksts kuru, starp citu, arī ilgu laiku uzskatīja, ka vajadzētu iekļaut, iekļaut svēto rakstu kanonā. Tomēr tas nenotika, bet tāpat laikā šis teksts mums atklāja to, kā pirmkristieši ir dzīvojuši un kāda ir bijusi šī kopiena, un tā mums ļauj ieskatīties tajā arī tā laika dievbībā. Tā kā Jā, paldies Jānim par šo jautājumu. Mēs noteikti varētu priesteri Rodionu, kurš ir mācījies svētos rakstus, uh, ilgi intervēt un, un uh, klausīties viņā par to, kā tad uh, tika izveidots tas svēto rakstu kanons tāds, kāds tas ir tagad. Paldies Jānim. Tagad laiks dziesmai. Noglausīsimies dziesmu poļu valodā un turpināsim šīs dienas rīta cēlienu. Ceru arī uz tavu klausītāju aktīvu iesaistīšanos droši zvani šeit uz ēteru, rakstīziņas, ēpastus, priecāšos dzirdēt, kā tev iet, kādi ir tavi jautājumi, ar ko tu gribi dalīties un ko tu esi pieredzējis aizvadītās nedēļas laikā. Ir 10 un 25 minūtes piekdienā 21. janvārī un mūs ir eh, sazvanījusi Veronika, kura grib padalīties ar to, kā viņa ir pieredzējusi kristiešu vienotību barikādēs. Tieši arī svinam tagad barikāžu laiku, tad Veronika lūdzu dod jums vārdu. Paldies! Nu, tur pie katedrālis, Jākaba katedrālis eh, māja tur uz stūra bija šitas modes ateljā. Un mhm. tur mm -hmm. bija kāds dabūjis caur to modes ateljē, gājām cauri visi un lejā, lejā līdz pašai, nu, kur tek vecā Daugava. Mm -hmm. Tur bija samestas akmeņu un laipas saliktas, un mēs gājām pa tiem ūdeņiem tur un kāpām augšā, jo baznīcas jau visas nobarak ir kādreiz bija. Mm -hmm. Un tad mēs tur tikām un izlīdāmies Mārķa-Dalenas baznīcā. Mm -hmm. Un tur mēs jau kā varējām visi sapulcējušies, un tur mēs lūdzam visi kopā Dievu, visi kādi mēs bijām kristieši. Mums tur bija, tajā laikā jau nevarēja nekādas jau kopijas, neko nevarēja iztaisīt, tad tur svētā Miķeļa Erceņģeļa bija Litenajā, un vēl dažādas lūkšanas tur bija. Mm -hmm. Un tad tur jau teica, pa vienai tā Miķeļa Erceņģeļa tā Litenajā paņemta, un lūdzamies mēs uz vietas tur baznīcā, un ņemt līdzi, un kā var ar roku vai kā pavairot, un cilvēki, lai lūdzas svēta ir Miķeļa Erceņģiļa litane, jo tā mēs tur visi lūdzamies. Jo tur logi jau var viss aizbarot iet tādā puskarās, kā mēs visi bijām. Mm -hmm. Tā mēs tur lūdzamies. Man vēl tagad tur tā Erceņģiļa Miķeļa litane, un es jau salīdzināju ar šito, kur. Un te jūs visi lūdzāt. kopā lūdzāties tur neatkarīgi no konfesijas, ja? Jā, jā. Tur mēs visādi bijām kopā. Mm. Kas bija tur vēl protestējis, nesu katolis un tā, bet visi lūdzās un tikai mieru vajadzēja. Un mm. es domāju, ka Mikele Ercengeļa to litenē vajag arī patreiz ieviest Marijā Latvijā radio kaut Jā. kādā vietā. Jā, paldies par ieteikumu. Nu, mēs sērceņģeļa Miķeļa lūkšanu lūdzamies kā pēc katras svētās mises. Mēs... Es zinu, bet tas ir par maz šoreiz patreiz ļoti saspīlēts stāvoklis. Jā. Jā. Nu, nu, labi, nu, paldies, paldies jums uzmanību. par, paldies Veronika par zvanu. Mums, jā, arī Linda raksta šonedēļ Kristiešu vienotības nedēļa. Manuprāt, prie, priekšnoteikums būtu tas, ka savā konfesijā esam vienoti un tad tās dažādās konfesijas kristieši kopā meklē vienotību, bet man ir neskaidrība par to, cik lielu neatzīšanu un neklausīšanu katoliskā baznīca pieļauj no saviem ticīgajiem. Vai tiešām ir tā, ka katrs var darīt un runāt, ko grib, un it kā paliek katolis? Piemēram, tagad ir ļoti aktīvi un agresīvi sacēlušies cilvēki, kuri neatzīst katoliskās baznīcas misi, bet pieprasa tikai un vienīgi tradicionālo. Viņi neatzīst arī Vatikāna otro koncilu un arī pašreizējo pāvestu. Kā viņa var būt katoliskā baznīca, ja neatzīst neko no tā, ko katoliskā baznīca atzīst, dara un kur virzās? Man viens priesteris teica, ka šie cilvēki neskaitās vairs katoliskajā baznīcā, viņi jau ir ārpus baznīcas. Un īstenībā ir tā, ka ja mēs, um, nu mums katoļiem bez uh, uh, visām, mm, nu jā, svētiem rakstiem un tradīcijām, kas ir baznīcā, protams, ir arī aktuāla pāvesta autoritāte, kurā mēs ticam, ka caur kuru Kristus turpina savu uh, darbu šeit pasaulē. Mēs tāpēc arī saucam pāvestu par uh, Kristus vietnieku virs zemes, jā, jo tad arī Pēteris īpašā veidā saņēma šo Jēzus tādu pavēli, turpināt viņa darbu, un tad arī Pētera pēcteči, bīskapi, tiek saukti par pāvestiem, par mūsu tēviem, ka viņiem ir šī te Kristus dota autoritāte ganīt Kristus ganāmpulku, jā, arī pēc savas nāves nokšām celšanās Jēzus sacīja Pēterim, gani manas avis, uh, Un, ja cilvēks saka, ka viņam pāvests nav autoritāte, nu, jā, tad viņš neko neatšķirās no pareizticīgajiem, no protestantiem, no visiem tiem cilvēkiem, kuri saka, ka nu, es esmu kristietis, es ticu dievam, bet nu, pāvests man nav autoritāte. Tad nu, te ienāk zināmas šķelšanās. Es domāju, ka baznīca kā tāda pieļauj ļoti. Nu, plašu šo, nu, tās iespējas, kā mēs varam iesaistīties baznīcā un kā mēs varam domāt. Un ir liberālāki, ir konservatīvāki cilvēki, un mēs visi tomēr varam nu, būt vienoti. Ir 20 pāri dažādi riti, kas visi joprojām ir vienotībā ar pāvestu un kas parāda to, ka mēs varam Un īstenībā šis latīņu rīts, kurā mēs teiksim, Latvijā, Latvijā arī svinam svētās mīsas, ir viens no šiem rītiem, kas parāda to, ka nu, tā katoliskā baznīca ir plaša, bagāta, pieļauj dažādību. Jā, tas arī nozīmē katolisks, ka tas apvieno dažādo vienā, tas nevis novienādo, bet tas apvieno jā, dažādību, un šī dažādība bagātina vienu otru. Un tas, ka kādiem cilvēkiem ir grūti pieņemt to, ka viens no ritiem ir pamainīts, uh, kur patiesībā mēs, ja lasīsim arī to pašu didahi, kas ir gan te jau 2000 gadus sens dokuments, um, mēs redzēsim to, ka tā misija jau nav stipri mainījusies no tā, kā viņu svinēja pirmie kristieši un kā mēs viņam šo, svinam šobrīd. Um, piekrītu to, ka daudziem cilvēkiem patīk šī tradicionālā misija, viņa ir pievilcīga, viņa nu, rada tādu sakrumu izjūtu, ka notiek kaut kas īpašs. Daudziem varbūt tas tiešām palīdz, nu, varbūt izjust kaut kādu to svinīgumu, bet, diemžēl, daudzi cilvēki arī to izmanto kā iegāns, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam svinēt latīņu misi, kas, protams, nav pareizi, jo, jo visi šie dažādie riti parāda to, ka tas var notikt uh, nu, ka baznīca ir vienmēr dinamiski mainījusi uh, savu liturģiju atbilstoši uh, laikmetam, atbilstoši cilvēku mentalitātei un tam, lai palīdzētu cilvēkiem piedzīvot Dieva klātbūtni. Um, piekrītu to, ka ir, ir jāmeklē šī vienotība savā starpā, ir jāmeklē vienotība ar pāvestu, uh, pat ja mums nevisam mēs piekritīsim tam, ko pāvests dara un saka – arī visos jautājumos pāvests nav nemaldīgs. Nemaldīgs pāvests ir tikai baznīcas doktrīnas un morāles jautājumos. Jā, tad visos pārējos, arī teiksim, kā teologs, viņš kādreiz var, var kļūdīties un, un tas, tas viss ir ok. Mums arī, protams, tur nevajag tagad piekrist katram tekstam, ko pāvests pasaka kādā pārlidojumā starp savām vizītēm, jā, bet ja viņš kaut ko mums saka jau nu, kā, kā gans, ja, ka sludinot Dieva vārdu, tad, eh, protams, ka mums ir svarīgi ieklausīties vismaz tajā vēstījumā un raudzīties vienā virzienā, tāpēc arī mēs ejam šo sinodālo ceļu, ja, ka visa baznīca varētu paraudzīties vienā virzienā. Bet eh, neskatoties arī uz kaut kādām nu, nesaskaņām pašas katoļu baznīcas ietvaros mums tomēr ir arī pienākums veidot attiecības ar citām konfesijām, ar citām reliģijām un, un meklēt šos vienojošos elementus, šo dialogu. Un Linda, tev ir absolūta taisnība, ka šis dialogs ir nepieciešams gan mūsu pašu vidū, mūsu draudzes ietvaros, mūsu konfesijas ietvaros, starp konfesijām, starp reliģijām, starp ticīgiem, neticīgajiem meklējot tos kopsaucējus, kā mēs visi kopā varam iet pretī uh, debesu valstīm vai iet pretī tādai cilvēka cieņai atbilstošai dzīvei. Un mums ir tiešām ļoti daudz kas kopīgs, un tas kopīgais ir jāveicina un jāstiprina. Kā liels paldies Lindai par šo uh, par šo norādi. Un Edvards savukārt mums raksta, kāpēc svētbildēs svētā ģimene ir vienmēr attēlot ar kailām kājām. Nu, es pieļauju, ka te mums varbūt būtu jāpaskatās vispār ikonogrāfijas priekšraksti, bet arī tad otrs droši vien, ka tas ir arī simbols tam, ka tam, ka viņi bija nabadzīgi un tad, eh, tas ir tāds nabadzības simbols, un eh, Jēzus vispār ienāk pasaulē kā bezpajumtnieks. Un eh, tas arī tad vienmēr ir atgādinājums raudzīties uz nabagiem mums līdzās, un ka kalpojot nabagiem mēs kalpojam arī Kristum. Tagad laiks dziesmai, un pēc tās tad turpināsim tālāk ar jūsu telefonu zvaniem, ar īziņām, ar ēpastiem. Thank you. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing. my failures I tried to hide. It was my till I made. My sin was heavy. The chains break at the weight of your glory. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Radio Marija. Patvērums dievā 24 stundas diennaktī. 10 un 39 minūtes piekdienā 21. janvārī Iveta mums raksta šajā nedēļā ļaujos iedvesmai uz jaunām idejām. Paldies, Radio Marija. Šonedēļ no jums tiešām esmu daudz ko iemācījusies, lai svētīga nedēļas nogal. Paldies, Iveta, par eh, šo eh, ziņu. Tad mums arī kāds klausītājs Jānis jautā par, vai es katras slimības ir kāds demons, ja kristieši Jēzus vārdā pavēliet prom slimībām, slimību gariem. Uh, <laughs> nu, reiz, nu, jā, teiksim tā, slimības vispār kā tādas ir uh, grēka un ļaunuma sekas, kas ir ienācis pasaulē, protams, bet tagad katru reizi, kad mēs esam saslimuši, tas nenozīmē, ka mums ir pārņēmis kāds dēmons, mēs vienkārši tad vienkārši lūdzam Dievu par slimniekiem, arī uzdodam varbūt jautājumu, ja ko Dievs man personiski grib pateikt caur kādu slimību, Reizēm tas ir vienkārši krusts, kas ir jāpanes, un šajā savā slimībā, savā ciešanās es varu pieskaņoties Jēzus ciešanām. Kā apustulis Pāvils saka, es ar savām ciešanām papildinu Jēzus ciešanas un varu upurēt tās līdzīgi kā Jēzus upurēja savas ciešanas par pasaules pestīšanu, tad mēs varam savās ciešanās būt līdzdalīgi pasaules pestīšanas darbā. Tā kā mēs varam uh, savu slimību, savas ciešanas pārvērst par kādu pestīšanas līdzekli. Un to nevajag uzskatīt kā kaut kādu sodu vai ka tagad man ir apsēduši kādi e, ļaunie gari. Kāds anonīms klausītājs mums raksta pēc visām bērnības un jaunības aizmirstajām zināšanām par Dieva vārdu, Reizē ar atmodas sākumu atmodās arī Dieva vārds. Sākums bija ekumeniskā ģimeņu kustība Kāna, Vēlāk Efate līdz šim laikam dieva vārdu visvairāk iepazina no mieram tuvu, tu ieteica arī tēvs Maksimiliāns. Bez šī iesaukuma grūti būtu pieslēgties Bībelei. Slava Jēzum par visu, jā, paldies eh, par šo liecību, ka, ehm, jā, ehm, par liecību, kā dieva vārds uzrunā mūs un kas arī ir palīdzējis nonākt līdz dieva eh, vārda eh, lasīšanai. Jā, daudzi jau sveic priesteri Olģertu Daļecki vārda dienā. Prieks, prieks par jums, kas tad arī gribat sveikt šo, nu, var teikt, izcilo personu, kas ir cēlis daudzas baznīcas un kalpojas par iedvesmu daudziem cilvēkiem, tad noteikti arī šodien apsveikumu stundā varēsim, varēsim sumināt uh, Eh, monsignoru eh, viņa eh, vārda dienā. Paldies arī visiem, kuri iesaistaties aktīvi šajā raidījumā, arī apsveikumu stundā un citur, tad jūs mums palīdzat arī to svētku sajūtu šeit uzturēt. Laiks dziesmai, un pēc tās tad turpināsim ar šīs dienas rīta cēlienu vēl. Vari klausītāji paspēt uzrakstīt kādu īziņu vai piezvanīt šeit uz ēteru un pastāstīt, kā tev ir gājis šajās, šajā laikā. Eh, varbūt arī tev ir kādi eh, jautājumi randušies, varbūt kāda liecība, ar ko tu vēlies padalīties ar citiem par to, kā esi piedzīvojis Dieva klātbūtni, Dieva rūpes savā dzīvē, tad droši nekautrējies zvani uz numuru 67 969 131, var arī rakstīziņas uz numuru 266 77 272.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 Te arī aizkadrā zvanīja divas dāmas, jautāja, vai ceturtdienās mums vairs nebūs lūkšana par priesteriem. Būs, būs, būs vienkārši Šo ceturtdienu eh, nu, dažreiz aizmirstās eh, mums nodot informāciju brīvprātīgajiem, kas eh, parasti ceturtdienās nenāk, ka ir šī lūkšana par priestariem. Mēs centīsimies būt, kā saka, kārtīgāki atcerēties to visu un nodot visu informāciju tālāk brīvprātīgajiem. Vēl kāds mums jautā labrīt par svēto rakstu lasīšanu, vai Pareizāk ir lasīt vienā intonācijā vai izmantot kaut kādu izteiksmi vai papildus emocijas netraucē klausītājiem. Nu, nekad nevajag, protams, pārspīlēt, bet eh, to, ka mēs lasam svētos rakstus eh, vismaz eh, liturģijā un to daram svinīgi un cenšamies to darīt tā skaisti, ieliekot, protams, arī savas uh, nu, ne savas emocijas, bet teiksim, tā, tāpēc arī ir vajadzīga šī lektoru sagatavošana, ka cilvēki prot lasīt, ka viņi, viņiem ir eh, arī šīs teksta analīzes eh, prasmes iedotas. Uh, ka viņiem ir arī tas, ko priesteris Rodions katehēzē minēja, varbūt kāds īsts komentārs par to, kas tad ir tas, ko autors ir gribējis pateikt un kā baznīca saprot šo tekstu, un tad mēs ieliekam arī attiecīgas emocijas, attiecīgu intonāciju, piemēram, apustulis Pāvils slavē kādu draudzi par viņu ticību, tad tad arī tā intonācija būs eh, pozitīva. Un savukārt, ja, piemēram, nezinu, apustulis Pāvils nosoda um, galotiešus, ja, par viņu novēršanos, ja, nu, tad acīm redzot, tur būs jāieliek tās emocijas, nu, ka lūk, kāds barās vai ne, un tad, lai, lai tas ir tiešām, nu, mēģināt saprast, kas ir bija tas, ko Pāvils gribēja pateikt, vai kas bija tas, ko Jēzus gribēja pateikt, vai kas bija tas, ko Lūkas gribēja mums uzrakstīt, un tā tālāk, ja, tad, tad, tad protams, ir svarīgi to, nu, saprast to tekstu un tad lasīt tā, lai tas ir arī aiziet līdz, līdz klausītājiem. Mūsu brīvprātīgais Jānis raksta savu pieredzi ar, ar barikādēm. Šajās neatkarības atgūšanas dienās es parasti atceros to nakti, kad Omon iebruka vecrīgā apkārt skanēja ieroču, jā, šie automātu trokšņi, skrējošas lodes varēja redzēt lidojumu Jēkaba katedrālē aiz altāra logiem. Šajā laikā katedrālē bija daudz cilvēku, kas lūdzās. Es tajā brīdī biju uz pusstundu adorācijā, kur mainījāmies ik pēc pusstundas. Skatoties uz lodēm aiz krusta, visu laiku dzirdēja, kā katedrālas durvis skan, ka tās atver kāds un aizver. Jebkurā brīdī varēja sagaidīt kādu arī šāvienu kārtu baznīcā. Tā pagāja šī pusstunda lūdzoties un raugoties krustā. Jā, paldies visiem, kuri bijāt barikādēs, paldies visiem, kuri tad arī rādījāt savu attieksmi un savu vēlmi uh, cīnīties par neatkarību kaut vai kailām rokām. Tas ir noteikti piemērs, ko mums nākamajām paudzēm no jums ir jāņem. Dodu vārdu arī klausītājai, kas mūs ir sazvanījusi. Lūdzu, mūžīgi mūžam slavēts. Nu, es arī biju barikādēs tikai Zaķu salā. Kā jums tur gāja? Labi ļoti. Dirīžiem bija bailes, kad midošīnas tur lidoja pāri, tādas bija bīstamas. Bija Mm. Bet, nu, nekas, mēs bijām tur diezgan daudz cilvēku, vesels autobus no nākotnes gāja. Bet es gribēju pastāstīt jums, ka šonedēļ, ko es izdarīju, grāmatu plauktu zīrot, pēc cik tāds laiks ārās. Un uh, atradu tādu grāmatu, izdevis monsenjors Brūmanis, nu tagad jau bīstams bija. Mm -hmm. Bībele apslēpta pie dārgumi un tik lieliem burtiem, ka es varu bez brillēm. Un gandrīz visu izlasīju <laughs> pa dažām dienām. Jā. Ļoti laba grāmata, maziņa tāda. Viņš raksta tur par katru, par katru plastu. Nu, vārdu sakot, aprakstā visus tos uh, praviešus pirmos, kas pēc kura nāca, un, un viņu raksturojumus, un vispār ļoti interesanta. Bet viņa 92. gadā izdota tā mm. grāmata. Viņa mm. tagad droši vien nav vairs nekur. Ļoti laba grāmata tādu ātri var izlasīt, piemēram. Mm. <laughs> Jā. Paldies! Nu, jā, nu labi, paldies jums! Labu veiksmi jums darbā un lai Dievs jūs svētī! Paldies jūs arī! Jā, vēl kāds zvanītājs. Nē, vairs nav, e, nav sagaidījis savu kārtu. Uh, jā, vēl kāds e, dalās ar to, ka uh, dieva vārdu sāku lasīt slimnīcā kāda, kāda uh, Eh, tantiņa eh, lasīja mieram tuvu. Eh, bija ļoti grūti, likās, ka neizdzīvošu. Palasīju šo grāmatiņu, teicu, ak, Dievs palīdzi. Tad jau mācos, tagad mācos lasīt bībeli un apmeklēju baznīcu. Paldies arī par šo liecību. Tad, jā, Es domāju, ka ar to mēs varam noslēgt eh, šīs dienas eh, rīta cēlienu raidījumu. Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījāties eh, šajā stundā. Paldies arī par jūsu jautājumiem, par jūsu liecībām, par jūsu pieredzi. Un tad jau tiksimies atkal jaunedēļ katehēzē pirmdien pulksten deviņos. Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu! divi, viens. Rīta cēliens kopā ar Radio Marija Latvija. Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.